Det här programmet sponsras av Avesta Arbetarkommun och Thomas Repomek. Ansvarig utgivare Anders Lundberg. Jajamensan, då är det dags för en hel timmes countrymusik här på Radio Avesta 103,5. Programmet heter Country Corner. Och ikväll är det ju Sören Andersson och Per Lindgren som har tagit sig hit till studion. Hej Sören! Hej hej! Hur är läget? Jo då, det är efter omständigheterna bra. Mm, det har varit en tung dag. Ja, det har varit lite Mycket jobb. Tungt. Ja, det rullar på. Vad har du med dig för musik ikväll Sören? Du, jag har mest med mig lite eh, nytt jag har. Så har jag väl en liten önskebit där som Roffe ville höra. Ja. Och eh, ja, vi ska väl ha en tävling också va? Ja, det är det väl ha va? Mm, tycker det. Ni ska vara välkomna. Vi ska ta och eh, köra igång med en herre som eh, skivdebuterade 1993 redan. Han har sålt 30 miljoner skivor och eh, varje år sedan dess har han haft åtminstone en listetta på Billboard. Och hans världsturné, den har ju startat. Igår så spelade han i London och på måndag så är det Stockholms tur. Han heter Toby Keith. With out locking down forever, baby, that would be too demanding. I'm just talking about two lonely people who might reach a little understanding. I'm not talking about locking out heaven with whether we're wrong or we're right. I'm not talking about hooking up and hanging out. I'm just talking about tonight. bar stool talking to some fool who didn't have a clue. I guess they couldn't see you were looking right at me cause I was looking at you too. Then it's do you wanna dance? Have we ever met? You said hold your horses boy, I ain't that talking about two lonely people who might reach a little understanding. I'm not talking about knocking out heaven with whether we're wrong or we're right. I'm not talking about hooking up and hanging out. I'm just talking about if we can start as friends. I'm just talking about tonight. Mm. Först ut, eh, Toby Keith. Ja, det var en, lät inte dåligt. Nej. Vad sa på måndagen? Ja, att... då är det Cirkus Stockholm som man kommer till. Ja, det är inte så långt att åka. Nej, det är ju inte så långt. Jag vet inte hur det ser ut med biljettförsäljningen men eh, det behöver väl dra ganska mycket folk. Jag tycker det. För det är ja. väl... Eh, det är hans första turné över hela världen det här mm. läste jag mig till. Ja, jag läste jag lite om det där. Ja, fortsätta här med en alldeles ny kille som jag är. I alla fall känner till. Jag har aldrig hört någon, någon förut. Och han heter Mike Lynch. Jag vet inte om du har hört något Per? Nej, det har jag inte gjort. Och biten heter Entertainer Tonight. Och ja, det är väl vad jag vet i princip. Jag vet inte om jag står något mer på skivomslaget men han inte tittar så mycket hemma ikväll. Ja, det står väl inte så jättemycket inspelad förra året verkar det vara. Mm. Men eh, ja, vi tar väl och lyssnar på han, hur han låter här. Jajamän. Varsågoda. There's a marquee sign with my name in lights from down the street. You can see the sign, it says, Entertainer tonight. And across the street at the liquor store, there's a picture of me on the bulletin board. It says, Entertainer tonight. I'll sing old Hank Merle, Johnny Cash. If you're drinking up, you'll start to dance. Maybe later you'll get a chance with me. Hey, I got a record for sale. If you don't mind, I can use a couch, cause I'm living the life. I'm late entertainer tonight. No, I don't have a song on the radio, but if you give me a chance, I can put on a show I the entertainer tonight. I'm just hoping for a couple hundred bucks so I can pay my band and gas my truck. I'm the entertainer tonight. I'll sing old Hank Merle, Johnny Cash, and drink enough you'll start to dance. Maybe later you'll get a chance with me. Hey, I got a record for sale. If you don't mind, I can use a couch, cause I'm living the life. I'm the entertainer. what's up about the show, cause the whole damn town forgot to go to see the entertainer that night. So I went down the street, I found a little bar. There was a hundred men sitting there in the dark, and the sign said, Adult Entertainer tonight. Yeah, old Hank Merle, Johnny Cash, drinking up, you'll start to dance. Maybe later you get a chance with me. Hey! record for sale if you don't mind. I could use a couch cause I'm living the life. I'm the entertainer tonight. I'm the entertainer tonight. Mm, så lät han Mike Lynch. Sören, det här var ju en riktigt trevlig bekantskap. Ja, det är kul när det kommer fram lite nytt. Ja, en helt obekant artist. Ja. Låten den hette... Entertainer Tonight. Hans Danielsen önskar sig här på mail en, en eh, låt med eh, Larry Harp. Han finns faktiskt i Uppsala. Någonstans i Uppsala län. Trots det här utländska namnet. Han har väl invandrat till Sverige får man förmoda. Det var ganska länge sedan han gjorde en låt här eh, Eh, så, eller Hans Danielsen hade önskat sig I Believe In You med Larry Harp. Men den lyckades vi inte hitta på. Men däremot hoppas jag det går lika bra med Mistakes. Där vi också hör Kjell Öhman på klaviatur. Lasse Westman, Hasse Rosén på gitarr. Och så har vi Rolf Alex bakom trummorna. people tell me, oh, you're crazy. Some people say that I'm nuts for trying to get back together with you, baby. They say that once is enough. I never should have left you, cause now I need you. Sometimes it happens that way. så lät han eh, Larry Harp. Önskad av Hans Danielsen, i varje fall den här artisten. Och eh, ja, Hans han vill också lyssna på någonting med eh, Hoyt Exton. Och Sören, den här Hoyt Exton, vad vet du om honom? Ja, han hade väl mycket skivor med han förut då. Ja, jag spelade han ganska mycket faktiskt, Hoyt Exton. Jag var lite fan av han ett tag. Den här vita han gjort, den är väl... Det var väl en av hans... Ja, en större hits ja. ja. Vi talar om Evangelina. Precis. Och Texton, han pysslade ju från början med folkmusik. Ja, han var lite sån här protestsångare. Mm. Sjöng mm. väl ihop med... Sjöng inte han ihop med henne? Vad heter hon då? John Bays eller vad hon hette va? Ja, det visste jag inte. Ja, jag tror det var... Okay. Jag vet att The Kingston Trio gjorde någonting på 60, i, slut, i början på 60-talet ifrån Hoyt Exton. Mm. Han eh, fick en hjärtattack 95 tror jag det var. Som gjorde honom eh, i dålig kondition. Han tillbringade väl till och med sina sista år i rullstol innan han avled för 10 år sedan. 61 år gammal. Det var en hjärtattack. Han vart inte så gammal. Nej, 61 år ja. Mm. Sen gjorde han väl en del filmer också kommer jag på nu. Ja, han var med på lite. Ja. And I dream in the morning She brings me water And I dream in the evening She brings me wine Just a poor man's daughter From Oda Penasco Evangelina in old Mexico. There's a great hot desert south of Mexicali. And if you don't have water, boy, you better not go. Tequila won't get you across that desert to Evangelina in old Mexico. And the fire I feel for the woman I love is driving me insane, knowing she's waiting and I can't get there. And God only knows that I rack my brain to try to find a way to reach that woman in old Mexico. Jajamensan, mm. för Hans Danielsen eh, Evangelina med Hoyt Exton. Den här låten gick upp till nummer 37. Jag tror det var 1978. Mm, han hade behaglig röst. Ja, en djup mm. stämma. Jaha. Ja, då Sören har du någonting med dig tjej här. Då kör vi något nytt igen ja. Pamela Julhart. Och det är väl en CD. Jag tror den var från 2008. Ja, det stämmer. Det var ja. den. Och biten heter Rocky Mountain Farm. Jag vet, jag tror hon har gjort biten, den där biten själv. Och jag läste mig till som hastigast. Mm, ja, det kan nog stämma det. Mm. Jo, hon har skrivit alltihopa ja. på skivan. Ja, precis. Vad är det för musik? Ja, det är väl lite straight country lite grann. Det är väl block. Ja, det låter lite bluegrass till ja. och med. Pamela Julart när klockan är 18 minuter över 7. Radio Avesta 103,5. Programmet heter Country Corner och vi kör countrymusik fram till klockan åtta. Watching those farm boys bucking bells ago. In the barn there was homemade. just watching mama throw a fly to catch a trout was much more graceful than my work. Dances at the Grange Hall every Friday night. The real life cowboy two step with that girl. Gotta get back, gotta get back to something. Where the water's cold the fish are really. you that I Gotta get back, gotta get back to something. fish are really jumping. Go ahead on. så lät hon, Pamela Julhart. Mm. En bra artist. Ja, vi fick in här en hälsning i morse kan man väl säga. Eller ja, vi ska väl hälsa rättare sagt härifrån till vår före detta kollega Björn Sundblom uppe i Österbotten, Finland. Pielax tror jag stan heter där Björn finns. Och om du lyssnar, vilket jag tror du gör nu över nätet, så hälsar vi till dig härifrån studion i Avesta. Jajamän, sköt om dig Björn. Och eh, preliminärt så kommer Björn Sundblom också hit och gästa Country Corner i nästa månad. Och ni som vill komma i kontakt med eh, Radio Avesta, kanske önska låtar eller sådär, då kan ni ju göra det genom vår eh, hemsida radioavesta.se radioavesta.se det vore bra att kolla. Och man kan också lyssna där på äldre Country Corner. Det går bra det. Och eh, då ska vi väl gå vidare här. Jo, det spelas ju också ishockey ikväll. Eh, eller hur Sören? Jajamän. Vad är det för match vi tänker på? Leksand AIK. Ja, och vi har fått in ett resultat här. Det står 1-0. Det låter ju bra. Mm. Efter 12 minuter. Vi kommer rapportera där lite grann hur det går uppe i Egendals arena. Det verkar väl bli ganska mycket folk från Stockholm sa du? Ja, jag tyckte att det lät att det skulle komma bra med folk därifrån. Men de brukar ju ha klacken med sig. Mm. Hur tror du det går i matchen då? Ja, man får hålla en tumme på Leksand. Du tror alltså att de vinner? Ja, fast de har ju svårt mot AIK. Ja, de har ju bara vunnit en match av sju och sånt där. Ja, ja det är hög tid att de tar dem ikväll. Så Skalpen på dem. Mm. Pearl's Dance Hall and Saloon tonight welcomes some Texas music royalty. So put your hands together for the great Tommy Alverson. Ja, det tänkte vi skulle lyssna på Tommy Alverson. Men det verkar som CD-spelaren satte oss ett spratt. Jag ska testa en annan låt på skivan. so good tonight. Something about the way the neon lights smile on your face that makes me weak. I wish there was a way. just pick up the phone. And I will come running and for you to be there all alone. Honey, just let me know. I need to. let me know. Applåder för Tommy Elverson live från en skiva som kom ut för ett tag sedan. Den här låten heter Texas Me. Ja, det är bra. Ja, Mycket visst. fin stil. Ja. Mm, hon har. Ska vi ta lite reklam Sören? Vi kan väl ta och lyssna på det här först. Dags för reklam. Thomas, Thomas Repomer, däckservice med mera som du hittar på Fabriksgatan 9 i Krylbo. Ring 073 600 32 33 073 600 32 33 Thomas, Thomas Repomer. Thomas Repomer. Ja, då har vi lite reklam till från Thomas Repomek här. Han har ju Vinterdäck i dessa tider och till exempel 195 65 x 15 för 895 kronor. Och det är monterat och klart. Och det är Thomas Rebomek, öppet 7 till 16 om dagarna. Slut på reklam. Tack för det. Ja, ikväll händer det stora grejer borta i Nashville, eller hur? Jajamän. Där är CMA-galan igen. Ja. Synd att man inte var där. Är där. Ja, det har inte varit helt fel att se ett tag. I publiken ja. Jajamän. Men det ska väl bli någon gång det kanske. Mm, det tror jag nog. Ja, vad tycker du annars om de här tillställningarna Sören? Ja, det är... Det, det, det har ju, det har ju ändrat sig med åren, det får man ju lov att säga. Med, med musiken och allting. Vi säger, men... Det är väl så, det går ju framåt allting och det... Det är mycket nytt. Nyare country. Ja, det är nästan mest det. Ja. ja. Det halkar väl in någon bit ibland som faller tillbaka lite till ena. Precis. Har du kollat någonting vilka som är med då och tävlar? Du har inte hinner titta Nej, jag har också inte riktigt läst på det. Men jag såg att um, George Strait, Kenny Chesney och um, den här nya tjejen, vad heter hon? Taylor Swift. Mm. Är med bland Entertainer of the Year och tävlar om titeln. Och George Strait han har varit med många år nu. Ja, det går ju fortfarande bra för honom. Ja. Men eh, ja, som sagt var, i år är det då den 43 upplagan väl, tror, jag något sånt där. Vi brukar visa det där någon vecka efter det har varit mm. på tvn. Jag vet inte om det var, var förra året. Det gjorde, jag tror de hoppade över det va? Men jag är inte säker. Normalt sett sänder de ju här på ja. SVT. Men... Och de som håller i eh, trådarna så att säga är i år eh, en eh, kille som heter Brad Paisley. Och sen har vi också, har jag för mig, en kvinna som är ingen mindre än den här Hi, this is Carrie Underwood, and I'll be at country music's biggest night, the 43rd annual CMA Awards on November 11th, coming from the Somay Center in Nashville, Tennessee. Listen to the winners on your favorite radio station. Suppose I called you up tonight and told you that I love you, and suppose I said I want to come back home. And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson And I'm tired of spending all my time alone If I told you that I realize you're all I ever wanted And it's killing me to be so far away Would you tell me that you love me too? And when we cry together Underwood här i Randy Travis hit I told you so. Carrie som alltså kommer att om några timmar amerikansk tid stå som eh, värd tillsammans med eh, Brad Paisley för CMA-galan i år. Mm. Fin röst. Ja, precis. Den här tjejen slog igenom för några år sedan som vinnare av Idol. Den amerikanska ja. Idol-tävlingen så att säga. Och sen har det gått rakt uppåt. Ja, det har gjort. Hon har gjort en hel del bra musik. Ska vi ta och lyssna på en herre som eh, heter Chris Wall. Han var ju också i Furuvik väl? Tror ja, jag. tror det va. Mm. Sen skrev han den här låten, jag vet inte om du kommer ihåg den Sören, men Trashy Women för Confederate Railroad. Det var ganska länge sedan. Mm. Och vi tar väl och lyssnar på hur han här rockar loss lite grann i en skön låt. Eh, en typ av tributlåt kan man väl nästan säga till Waylon. Den här gjorde han 2002. Eh, An Ortlovs Record heter den. Eh, klockan är fem minuter över halv åtta. Chris Wall, varsågoda. It was November the first back in 1989 I open a show for a bona fide hero of mine. Ever since I was a kid, I bought everything he did. I learned every lick and every line. And at a honky tonk, hero became a friend of mine. He said, You can't sing the blues if you never seen a cloudy day. If you ain't made the trip, then you sure can't show the way. You pay your fines and your dues, and you learn a thing or two. You get bruised along the way. And life's too short to hang with cats that just can't play. Old home. stayed up and drank. I played your records all night long. He said, You can't write a song of love in a committee of three. And great tunes ain't made by the guys in the TIE. Oh man, he threw away control and he sang down in his soul. His words and his music set me free. Great tunes ain't made by the guys in the TIA. Old horse, the night I oh, heard you were gone, I stayed up and drank. I played your records all night long. never had a choice. If we did, well, we might have refused. Ah, for better or for worse, it's a blessing or a curse. You pick up that old guitar. The music ain't what you do, son. It becomes what you are. Oh, oh night I heard you were gone. records all night long. Oh Lord, oh, now that I heard you were gone, I stayed up and drank. I played your records all night long. Chris Wall. Chris Wall heter han ja. när klockan är 22 eh, minuter i 8. Vi lyssnar till Country Corner. Ikväll i studion har vi Per Lindgren och Sören Andersson. Ja Sören, då har du med någonting här du ska ta och bjuda på. Vad blir det då? Ja, det är en gammal bit. Hobos Lullaby. det är den som heter Don Cochran. Man får inte förknippa med Eddie Cochran. Och det är mm. Jag vet inte när den där biten är gjord. För den var nog bra många år på nacken. Va? Ja, vi läste oss till här att den skrevs av Goeb Reeves. Något sånt där heter eh, Jag kommer ihåg honom. Eh, ja, jag läste om honom i alla fall. Det var väl 30-talet där någon gång. Eller ja. det var till och med 20-talet som han gjorde några skivor. Ja, så den där har några år på nacken. Men jag vet inte. Jag har inte hört den här Dan Cochran mycket Nej. förut. Eller med någon hade slinkt in lite skivor då och då som man, man hade ju spelat igenom dem. Var kommer han ifrån? Ja du, är han ifrån Kanada eller är han ifrån? Jo det stämmer. Ja. mysig, lite gammaldags country. Ja, precis. Uppe i Leksand har Erik Johansson gjort 2-0, eller Erik Johansson. Ja, det låter bra. Ja, precis. Och på som man där. Jajamän. Och i Leksand vann skotten där också i första perioden. Ja, det ser bra ut. Ja, hoppas de kan hålla i nu. Mm. Ja, vi ska ha tävling här om en liten stund. Men eh, vi tänkte köra någonting här lite nytt. Kommer du ihåg eh, Gretchen Wilson? Ja, jag har väl lite minne av honom. Mm. Hon föddes i Porsche Hontas, Illinois. Och eh, hennes uppväxt var väl ganska tuff om man säger så. Mm. Eh, hennes mor var väl bara 16 år när Gretchen föddes och fadern hade ju lämnat de två då. Och som 14-åring började Gretchen jobba i en bar som bartender tillsammans med sin mor. Men musiken drog och det blev Nashville för Gretchen Wilson 96 hamnade hon i Music City. Där hon träffade den här John Rich, en av gubbarna i Big, eh, Big and Rich tror de kallas för. Eh, och eh, hon slog igenom Gretchen med den här Redneck Woman. Sex veckor låg den som etta. Så det har gått bra för henne och, eh, ja, och den här nya singeln den låter hit all the way. Härlig, lite rockigare country här. Hon har skrivit den låten själv tillsammans med just nämnde John Rich. Du hör den här på Radio Avesta Country Corner. Work hard, play harder. och tävla lite grann här i Country Corner. Klockan den är 12 minuter i 8. Ja Sören, vi satt här och funderade vad vi skulle ställa för fråga ikväll. Det får bli en musikfråga. Ja. Vi kunde ju här höra och läsa om eh, kommande Melodifestivalen för nästa år alltså. Den kommer väl, ja man reser ju runt och besöker några städer i Sverige. Eh, vi vill veta namnet på en av de tre som är program, programledare för den här Melodifestivalen 2010. Ja, han är väl, bor väl lite i Sverige, han är väl lite skådis va? Utan det. Hon ska hjälpa jo, på traven. precis. Han förknippar man ju med action. Ja, han vart väl lite paff folk när han ska vara med och... Men, men det är så. De förnyar. Ja, precis. Det, vi, då vill vi alltså veta namnet på honom där. Som kommer att leda Melodifestivalen tillsammans med två andra personer. Och telefonen Sören, ja det ja. ringer här. Ska vi ta och koppla in samtalet här. Ja, det ringde snabbt här i telefon. Jag tror vi har med oss någon där i telefon. Vem där? Hejsan, det var Hans Danielsen. Ja, tjena Hans. Ja, det var, det var mycket enkelt. Välkommen. Ja, var det enkelt? Ja, tack. Ja, det måste ju vara Dolph Lundgren. Jag tycker jag läste om det där. Det stämmer det. Ja, jag tycker jag stämmer. Har du sett mycket av hans filmer? Nej, jag tycker de är lite för eh, brutala. Mm. Han och Schwarzenegger tycker jag är lite för brutalt för min smak. Ja, det brukar väl gå hett till då. Ja, då tycker jag han Steven Keegan är mycket roligare. Ja, ja. ja. Om jag får säga. Fast han är också brutal. Jo, han... Så är det. Den här äh, Dolph Lundgren. Ja. Han... Äh, det var ju ganska länge sedan han äh, såg på den här melodifestivalen i Sverige tror jag. Läste mig till. Ja. Han har ju varit ute i, i USA mestadels. Men... Ja, precis. Han verkar väl ganska inspirerad i varje fall för den här uppgiften. Ja, det gör han. Jo, då, en sed till dig Hans. Det låter bra, det är mm. trevligt. Mm. Ja. Och vad trevligt att, att Björn Sundblom kommer. Ja, han kommer här nästa månad, ja. ja hoppas ja, vi. Ja, verkligen trevligt. Mm. mm. Eh, jo då, vi ska... Ja, förresten, du har ju haft två önskelåtar här. Hoppas du att du varit nöjd med dem. Jajamensan. Den här Larry Harp hittar vi tyvärr inte på den här I Believe In You. Ja, jag förstår. Men eh, det kanske... Men det var en helt ny, han var helt ny för mig. Det var någonting som jag aldrig har hört och jag bara läste om honom och sen tänkte jag, jag vill nog höra vad det är för en kille. Ja, precis. Det var så det var va? Jaha, har du något till nästa vecka då? Ja, jag vet inte vad jag ska kunna hitta på. Det finns ju så många killar som är duktiga. Ja, det gör det. Och nytt kommer hela tiden. Ja, jag gillar de som är lite mer, ska man säga, Ja, lite längre. Eh, det, fanns en, det fanns en kille som hette, jag vet inte om han lever här idag, Freddy Hart. Mm. Ja, man lever, och det tror jag att han gör. Ja, det var väl nog kanske någonting som att lyssna på igen. Ja, vi skriver här. Freddy Hart. Freddy Hart. Ja, han är väl i liv va? Ja. Han hade inte hit med den här Easy Loving. Precis. Ja. Ja, ja, ska vi skaka fram ja, vi, Det har vi. Ja. ja. Det låter bra det. Bra Hans, tack för att du ringde. Mm. Hoppas att du lyssnar vidare. Jajamensan. Mm. Tack. Hej. Hej. You're telling me that you've had other lovers and some bad things you are guilty If you don't tell me your secret That you won't be worthy of my love Well, everybody's got some skeletons in their closet We've all but I don't want to judge you. I just want to love you, wanna love you, and I don't need to know what's behind your closet. spirit of true love is forgiveness. God forgives us for the wild seeds we've sown. Your heart belongs to me, so don't worry about the past. And I don't have the right to be casting any stone. Well, everybody's got some skeletons in their closet. We've all I don't need to know what's behind your closet door. No, I don't want to know what's behind your closet door. Vad var det här för någonting Sören? Ja, det var en Melanie hade vem? Ronnie Masters. Skelkut... Uh, eh, och jag suddar över biten här. Kanske du kan ta det. ja, då ska vi försöka. Skeletons. Precis, mm. så hette han. Ja. var lite ja. sån här härlig eh, traditionell lite, trummusik. Lite straight igen. Ja. Lite... Jaha, ska vi köra den här eh, biten för Roffe nu då? Det lovar han lite Bellamy Brothers här. Ja, vi ska ta fram den skivan här. Du har valt ut någonting här för Roffe. Vad blir det för låt? Ja, det är en bit som heter Houston. We got a problem. Biten heter, eller LPn heter Lonely Planet. Och det verkar vara bitar från 99 till 01 på den där. Okay. Vi kan ju tala om att eh, de här två brödernas far, han var med i en eh, swinggrupp. Och de två grabbarna blev också influerade av sin syster som spelade rockmusik. 1969 flyttade de till Florida. Och, eh, eller de flyttade från Florida förstås, de föddes ju där. Till Georgia, Atlanta, Georgia. Där de bildade en grupp som heter Jericho. Det blev väl ingen succé så de flyttade tillbaks till Florida igen. Genombrottet för The Bellamy Brothers blev då en sångare som heter Jim Stafford spelade in en av Davids låtar Spiders and Snakes. Blev en topp 5 hit. Och för de här pengarna som den låten genererade så flyttade de ett tag till Los Angeles. Det var väl 75 de slog igenom annars med den här uh, Let Your Love Flow. Precis. Och de var ju här i Leksand i jag vet inte när det var. Ja just det, det stämmer ja. ju. De var, det var väl i somras. Vi kör ju det på Radio Dalarna nu mellan halv sex tror jag varje kväll nu. Houston. Called me on the cell phone just to see that things were right. I told her that I loved her, but in her voice I heard a shadow of doubt. Now our love is lost in space, and I'm begging you, big city, help me out. Houston. of a Mexico blowing on a perfect southern breeze. I'll wash up the pickup and I'll put on an old George Strait CD. And pray this old time romance and a country song can bring her back to me. Houston, We Have A Problem. The Bellamy Brothers fick avsluta kvällens direktsända Country Corner. Vill ni skicka mail till oss? Då är adressen countrycornerradioavesta.se Alltså countrycornerradioavesta.se Ja, Sören. Då har vi väl inte så mycket mer att tillägga för ikväll. Nej, tiden går ju fort när man har roligt. Ja, precis. Det är så. Du är väl tillbaka ja. nästa vecka? Jajamän. Mm. Det låter bra det. Ska vi se här om vi har fått in ett litet resultat ifrån Ejendal också. Matchen där uppe i Leksand. Eh, ska vi kolla här. Leif. Det står 4-0. Leksand AIK 4-0. Johansson har gjort mål igen. Ljuv musik för den det. Mm, så avsta sonen Kenny Källström. Ja, han nätar med. Så är det. Jajamän. Det ser bra ut där uppe. Ja, ja, då säger vi så. Tack och hej. Tack och hej. Det här programmet sponsrades av Avesta Arbetarkommun och Thomas Repomek. Ansvarig utgivare Anders Lundberg.